Só explode brega funk. O site que é um estou. Eita porra! E aí, fiote? Vou Bolar um baseado pra gente ficar E depois do back é back e depois do Mac é, é, é, é Jet, e depois do Jet é match, match, match, match, match e depois do back vai, vai, vai. Bomba arrastas da zona sul, da zona norte, leste, oeste, leste, oeste, leste, oeste, leste, oeste, leste, oeste. É, fumaça que sobe, você tá aqui dentro. É, fumaça que sobe, você tá aqui dentro. É. Fumaça que sobe, você tá que desce, mete, desce, mete, desce, você, você tá que desce, mete, desce, mete, desce, mete, você tá que desce, mete, desce, mete, desce, mete, você tá que desce. Explode Brega Funk, o site que é um estouro. Eita porra! Depois do Mac é, é Mac. E depois do Mac, é, é Jet. E depois do Jet, é Max, é Max, Max, Max, Mac. E depois do Mac é Mac. E depois do Mac, é Jet. E depois do Jet, é Mac, Max, vai, vai. Vamos arrastar da zona sul, da zona norte, leste, oeste. Leste, oeste, leste, oeste, leste, oeste, leste, oeste. É, fumaça que sabe você tá aqui dentro. É. Fumaça que sobe, você tá que desce, é. Né? Fumaça que sobe, você tá que desce, net desce, net desce, você, você tá que desce, net desce, net desce, net, você tá que desce, net desce, net desce, net, você tá que desce.